عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد في أن الفخام سورة القصص سورة القصص أبو عيدة هاجا نستاذك هاجا لد نستاذك هستعي إلى بلان Hvilken lyden på Paltok? Jeg har ikke nogen problemer herover, så jeg ved det ikke. Er den okay? Den hakker meget. Jeg ved det ikke. Det er da mærkeligt. Vent. Er det bedre? Er det blevet bedre? طيب vi kører så kan vi se fint hos dig طيب Allah subhanahu wa ta'ala siger efter أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن <clears throat> الرحيم طاسيم bogstaver som er opdelt for at indikere at bogstaverne kan deles, kan ses øh, betydningen er en udfordring til araber, at de kan være opdelt, og det har vi talt om mange gange. Fint, det er helt i orden. Tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka, det er ayatul kitab al-mubin. Det er ayat, og det er en form for verser, indhold, af bogen, som er indikeringen klar. Og det er Al-Kitab, Al-Quran, Al-Mubin, Mubayyan. Det betyder i sit indhold, den er lyseklar. Natlu alayka min naba'i Musa. Fra den, vi taler til dig, angående Musa alayhi salatu wassalam. haqq li لقوم yu'minun. og angående Musa og Fir'aun, som er sandt, liqawmin yu'minun, til folk, som tror på indholdet, inden det er hørt. Hvad betyder det her? Det betyder, at vi som muslimer, vi tror på, hvad Allah har sagt til os, selvom vi ikke har set det. Vi tror på indholdet fordi Allah taler sand. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam taler sand. Det her er blot en indikering til os af historiemæssigt, hvad der skete. Og fordi Yahud har spurgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam om nogle af tingene, og Allah har indløst masser af de her punkter, til vores kære profet og sahaba herefter, så de kan forstå det. Inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن فرعون على في الأرض فرعون han er gået og blev en Toran. Han er blevet arrogant. Han har løftet sig selv over niveauet. Åh. Oh. Når Paltok er gået død, jeg ved ikke hvorfor. Prøv at genskabe det, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, at Fir'aun har ophøjet sig selv på jorden til en højere magt, til en magt, som han tror er højere end ham. På den indikering, hvor han siger til sig selv og til andre, jeg er højere magthaver end jer. Jeg er bedre end jer. Jeg er større end jer. Dette betyder for os, at vi som muslimer tror på, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os angående Fir'aun. Fir'aun har snydt. Fir'aun har bedraget. Fir'aun har været med til at ødelægge en del af de trofaste muslimer af Bani Israel. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger klart og tydeligt Inna fir'aun ala fil ard Fir'aun har ophøjet sig selv på jorden Med hvad? Hvad er det Fir'aun har ophøjet sig selv på jorden? Han har sagt Jeg er jeres Gud Fir'aun sagde Jeg er jeres Gud jeg er jeres ilah. Det er mig, der bestemmer. Det er mig, der afgør. Det er mig, der skaber liv, og det er mig, der skaber død. Det er den fænomen, som man møder nu på de store magter, som tror, de kan bestemme liv og død. Allah siger, inna fir'auna ala fil ard, wa ja'ala ahlaha shi'a. Har de har opdelt befolkningen til grupperinger يستضعف طائفة منهم for at gøre den svag og fordi når du skal bestemme over nogen så skal du opdele den i små grupper ligesom man gør hvorhen i de muslimske lande du laver det man kalder divided part Du begynder at opdele folk i grupperinger, i små grupper på den måde. Så kan du lave din attack, der kan du angribe, og så kan du overvinde. Og her, يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً minhum. Han tager og skikker på grupperinger, og så gør den til at være svag overfor den. يُذَبِّحُ abna'ahum. Han dræber deres børn. وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ أن han voldtager deres kvinder. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ Han har været blandt dem, som er korrupt, ødelagt. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah سيئة في ønsker أت ophøje nogen af dem, som blev svag, til at være ophøjet på jorden, og gør den til at være leder, førende, og vi gør den til at være arvelige. Det vil sige, at profeti vil gå i arv. At selve profeti går i arv. Og hvordan vil de gøre det? Når Allah har valgt Musa alaihi salatu wassalam til at være, at Allah har valgt Musa til at være profet. og hans bror Harun og deres efterslægt til at være profeter. وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُمَكِّنْ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Og vi gør den til at være fastgjort på jorden. Vi er nået til nummer 6. Nummer 6. وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Vi gør den fastet på jorden. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Og vi viser Fir'aun og hans leder Haman og dem som er soldaterne under Haman Ma kanu yahdharun. Hvad er det, de har været bange for? وَأَوْحَيْنَا ila ummi Musa. Og nu kommer historien om Musa, da han var barn. Allah vil give dig den historiske baggrund for at vise dig, der er ikke noget i det her liv, der hedder tilfældighed. Er du med, unge mand? Er du med, unge kvinde? Der er ikke noget på den her jorden, der hedder tilfældigt. Det der sker tilfældigt. Der er ikke noget, der sker fra Allah, som er tilfældigt. Menneskerne udfører tingene tilfældigt, ja. Men ikke på vegne af Allah. Allah siger angående, hvad der skete med Musa og hans mor. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ Vi har inspireret, det vil sige, vi har sendt til Musas mor den berolighed og den forståelse, at hun skal arme ham. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ Fordi Fir'aun vil dræbe ham. Han dræber børn hver anden år. Og i år, der, hvis han fanger Musa, så bliver han dræbt. Så Allah har givet Musas mor den tanke, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Hvis du bliver bange for, hvad der skal ske med Musa, så læg ham ud i en kirste. En lille en tæt ved, ved flod. Wala takhafi. Lad være med at være bange. Wala tahzani. Du skal ikke frygte, og du skal ikke være ked af. Inna radduhu ilayki. Han returnerer tilbage til dig. Musa vender tilbage til dig. Kære mor, vær på vagt og agt at det vi siger til dig er sandt. Og hun tror på Allah, og det er klart, hun gør som Allah har bedt hende om at gøre. ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين Han kommer tilbage til dig. Han bliver blandt dem, som vil bære profeti. Altså være profet. فالتقطه آل فرعون Allah lader den her kirste flyde over til at nogen af Fir'aun tog fat i den. Og læg mærke til hvad Allah siger. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا For at gøre ham til at være en fjende وَحَزَنًا Og de kommer til at fortryde og have det ked og, og være ked af det. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله أكبر الله سيئت فرعون أهل ستيس للغة هامان وده السلدينة تيها ذا فعل أكتي وقالت امرأة فرعون نكما كفنا نبو بلس أهوست Når en kvinde hun taler til sin mand, han bliver blød i hjertet. Her siger Allah, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك De har ikke nogen børn. Fir'auns kone siger, Han kan være vores øjensten. Både for dig og for mig. La taqtulu. Og ordren kommer fra kvinden direkte. Lad være med at dræbe ham. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Vi ønsker at vi benytter os af den, eller vi kan tage ham sammen en søn og ingen af Bani Israel lægger mærke til, at det er fra dem. Læg mærke til her. Hvad er det, den kvinde opsøger? Hun dækker over sandheden. Hun giver ordre til folket omkring Fir'aun. Når hun har sagt, så bliver det adlydt af Fir'aun og de øvrige. Fordi kvinderne, de entrerer vidrørende børn, så begynder mændene at trække sig tilbage. Følelsesmæssigt er det sådan der. Og så siger han, وأصبح فؤاد أم موسى فارغا Musas mor, efter hun har efterladt sin søn, hendes hjerte begynder bange. Den har været tom. Hun savner sin søn. Allah. Læg mærke til det, hvor mange kvinder smider deres børn til alle mulige andre til at opdrage. Allah siger, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا Hendes hjerte blev tom. Hun savner sit spæde barn. Der er nogle folk, der smider deres børn til andre familier, så de kan opdrage dem. De kalder den plejefamilier. Der er nogen, de smider deres børn. Så der er nogen, der kan overtage den her opdragelse. Og siger, jeg er ikke til at være forældre. La ilaha illallah. Du har skabt et menneske. Eller har været med til skabelse af et menneske, og du giver den videre til andre. En engang en hund vil gøre det. Et menneske, som har været med til at skaffe sig et barn, lever op til titlen at være forældre. Opdrager dem, uddanner dem, viser dem den sande vej, lærer dem om Allahs din. Tingene er ikke baseret på at spise og drikke, og de seksuelle forhold, som mange mennesker lever efter, de er med men at de, der gælder med hensyn til dine børn, der gælder det om liv og død. At du lever til titlen til at være en far. At du lever til titlen for at være en mor. Hende der, Ummu Musa, salam, hun var en kvinde, som bærer kærlighed til sin barn. Allah siger, وأصبح فؤاد أم موسى فارغا Hendes hjerte har været tom af savn til Musa alaihi salatu wassalam. إن كادت لتبدي بي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Hun vil gå hen og fortælle Firaun, det der det er min søn. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, Laula arrabatna ala qalbiha. Vi prøver at berolige hende ved sit hjerte, at hun skal slappe af. Litakuna min al-mu'minin. Så hun kan være en trofast på Allah, og hvad Allah har lovet hende. Kære mu'min, kære bror, kære søster, frygt Allah i jeres børn. Husk, hvad er det, der sker rundt om jeres børn? Er farligt. Sørg for at opdrage dem. Sørg for, at I observerer dem. Sørg for at tjekke dem. Sørg for, at de er på det rette spor. Sørg for, at du lever til titlen at være far. Eller at være mor. Du kan hygge dig rimelig godt, når du bliver ældre. Men hvis du sætter alle din tid til dine børn, hvor du kan bruge tiden med dem, observere dem, sørge for, alt hvad de har behov for bliver dækket, tro mig, du når langt. De skal lære Allahs din. De skal lære salat, de skal lære siyam, de skal lære omkring hajj. Det er ikke bare nok at give dem bare noget mad og smide dem ud på gaden så de kan samle sig, så de kan blive grupperinger, så de kan blive bander, så de kan blive pusher. Hvis ansvar er det, hvis det ikke er jeres ansvar, kære forældre. Og er ung. hjælp jeres søskende med at være på den rette vej. Hvis I er så klog og fornuftige, så sørg for at hjælpe jeres søskende. Rådgiv dem, hjælp dem, Sørg for, at de er der for den. Ellers kommer I til at tabe det hele. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte mig og beskytte jer, og beskytte enhver muslim fra alt det haram. Allah siger subhanahu wa ta'ala, om Musa sagde til Musas søster, وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب Hun sagde til Musas søster, kig efter ham, når jeg har lagt ham i kisten. Så hun gik langs med vandet, og begynder at observere, hvor kisten går hen. Og hun begynder at kigge langs siden. Allah siger, فَبَصُرَتْ bihi an jum. Hun gik langs med den. Og gik fra hjørnet. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Ingen har lagt mærke til det. Allahu Akbar. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ Allah har gjort, at ingen mælk kan komme ned, ned i hans mave. Allah har gjort hans mave til at være forbudt for alle bryster på den tid. Og hver gang de hentede en arme kvinde, kunne ikke arme ham. For derfor Allah siger, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ Allah har gjort det, at ingen mælk, der kommer af hans, øh, ingen mælk, der kommer ind i hans mave, andet hans mors mælk. فقالت هل أدلكم hans søster kunne se de har behov for hjælp så sagde hun skal jeg ikke vise jer هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم skal jeg ikke vise jer en familie der kan være en god sød familie for arme ham og være med i hans opdragelse وهم له nasihun, og de er gode, de skal nok rådgive ham. Så siger Allah her, فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه إلى أمه Vi har sendt Musa tilbage til hans mor, ligesom vi har lovet. كي تقر عينها سونكسيهم levende, ikke dræbt. ولا تحزن, hun skal ikke være ked af det. ولتعلم, hun skal vide, أن وعد الله حق, hvad Allah lover os, det er sandt. ولكن أكثرهم لا يعلمون Men de fleste er ikke bekendt med Læg mærke til her Når Allah siger وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٍ at du og jeg, vi skal være vidne om, hvad Allah lover os er sand. Men er vi, er vi virkelig i stand til at forstå, når Allah lover os noget, at det er det, vi skal, Er det er vigtigt for os, at det Allah siger til os, det skal vi opretholde, og det skal vi tro på. Nogle gange vi forskynder os svar. Allah har lov os sejr. Hvornår? spørger folk, når han vil. Allah ønsker, at vi arbejder og knokler. Hvor lang tid? Til vi dør. Allah beder dig om at udføre handlinger. Og når du udfører det, så skal du gøre det for Allahs skyld, ingen andre. Fordi hvad er det, der er i vente? Der er i vente belønninger. som Allah lover os alle sammen. Nummer 14, vers nummer 14. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Når han siger Allah her, når Musa er blevet en alder, og han har fået styrke, og virkelig er blevet voksen, der er jo en blandt ulama, hvor gammel. Nogle ulama siger omkring 18 op mod de 20, og nogle siger 30. Og det er svært at sige, hvornår man er i en, en, en, en, en, en, en alder af det her bestemmende Men en voksen alder. Og så siger Allah, når han har nået en voksen alder, vi har givet ham hukman wa ilma. Hukman bestemmelse, og det er selve profeti, an-nubuwa wa ilman viden fra Torah. وكذلك نجزي المحسنين og sådan vi belønner dem som har opnået ihsan og det er den højeste punkt for oprigtighed som et menneske kan nå og læg mærke til her hvad der kommer efterfølgende ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها Han gik ind og entrerer byen, hvor ingen vidste, at han var på vej ind. Fra det, der er det her befolkning, der er bosat der, فوجد فيها رجلين Han kunne se يقتتلان أبا أسكنس هذا من شيعته تنئين ene بني إسرائيل وهذا من عدوه قد أن أعفر آه فرعوني fra س فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه Og ham fra Bani Israel, han sagde til ham, kom og hjælp mig, så vi kan slå ham, så vi kan være med over og vinde over ham der, Al-Firauni. فوكزه موسى فقضى عليه موسى Allah siger فوكزه الوكس når du tager underhånd eller siden af hånd og så trykker du bare sådan ind Allah siger فوكزه og når man trykker i maven og Musa a.s. han havde en styrke af flere mennesker så han gav ham en i maven så siger Allah فقضى عليه han blev dræbt Bare den her slag i maven har været med en indikering, at han blev slået ihjel. Så siger Musa, قال هذا من عمل الشيطان. Det er klart. At udføre sådan en hændelse med at dræbe, selvom han er kafir, det er en hændelse, der sker af shaitan. Og det er shaitan, der har manipuleret med hovedet på folk. Selvom de kunne far, så skal man ikke være nødt til at dræbe. Kun hvis der er haq, og der er en sag i det. Innahu aduun mudil. Innahu aduun mudil mubin. Shaitan er adu, fjende. Mudil, misvejledende, mubin, klar. At han er fjende, og han er قال ربي إني ظلمت نفسي أو الله يا حبي قلت سن فاغفر لي تلقي ما فغفر له الله تلقي لها معيبليك لي إنه هو الغفور الرحيم هن أع الغفور تنتلقيوني الرحيم بميالي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكن فلن أكن ظهيرا للمجرمين Allah, hvad du har givet mig, så skal ikke være overbelyst en hjælpende hånd for disse kriminelle. Aldrig nogensinde være en hjælpende hånd for en kriminel. Aldrig! En kriminel, han vil altid være kriminel, medmindre han laver tauba og kaster sit hoved ned i jorden for Allah subhanahu wa ta'ala blive ydmyget. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, Musa lavede dua til ham, قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Allah, hvad du har givet mig, så skal jeg ikke være en hjælpende hånd for disse kriminelle. Og det skal man ikke. Man skal hjælpe kriminelle for at komme på den rette vej. Ikke hjælpe dem til at udføre deres hændelser. فأصبح في المدينة خائفا يترقب Musa føler sig truet, og han er bange. Musa, alaihi salatu wassalam, han er boende i byen, bange. Du har ikke behov for at se mig, du har bare behov for at lytte. فأصبح <laughs> في المدينة خائفا Han er i byen, bange. Yataraqqab, begynder at kigge. Og taraqqab, når du begynder at kigge til siderne, og begynder at sige, hvem er det, der kommer fra bagfra? Og de frygt. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ Ham, som har kaldt på ham dagen før, han begynder at kalde på ham, kom, kom, kom og hjælp mig igen, jeg er oppe og tonse med hinanden, kom. og her siger Allah, yastasrikhu, kom, kom, du var god nok, så i går du gav ham et slag, han var død, så kom. قال له موسى إنك لغوي مبين Musa alaihissalam han, sagde, han siger til ham du er rawi, mubin rawi du er bare en person som går over gevind med dine hændelser du er en person som udfører det som et menneske ikke vil være i stand til at være i besiddelse af ikke forstand til at udføre det har Allah har bedt os om, at vi skal frygte ham, og vi ikke dernede skade på andre, som ikke har skadet dig. قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى Og her Musa a.s. han tog fat i ham der mand. Og så <laughs> han tog fat i ham der mand, som dagen efter har bedt ham om hjælp, og i dag har bedt ham om hjælp, så Musa tog fat i ham. Så siger han til Musa, at Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? Har du fanget mig, fordi du ønsker at dræbe mig, ligesom du har dræbt et, øh, et sjæl dagen før? In turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Dig Musa, du ønsker at være turan på jorden. وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ Og du ønsker ikke at rette på jorden. Du ønsker ikke at tingene bliver rettet til det bedste. <laughs> وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى Der kommer en mand fra yderst, fra din fjerneste del af byen. قال يا موسى han siger Åh Musa إن الملأ يأتمرون Pas på Firaun har fået at vide at du har dræbt et sjæl i går ça dit semble ça. Ya'tamiruna bika liyaqtuluk. De samler sig, og de ønsker kun en ting at dræbe dig. Fakhruj. Det betyder, du samler tropperne og tager ud af byen. Inni laka min al-nasihin. Jeg rådgiver dig til at gøre, ligesom jeg beder dig om. فخرج منها خائفا يترقب her Musa han forlader stedet og han er i frygt og han kigger tilbage. Jeg taraqqab, at taraqqab, når du går frem, og du er bange, så begynder du at kigge bagved. Er der nogen, der følger? Er der nogen bag mig? Ej, ej, er der nogen? قال رب نجني من القوم الظالمين så slaver han dua til sin skaber og Allah red mig fra de her folk bas ولما توجه تلقاء مدين og her da han kom til Madian. Og Madian er en del væk fra Mosul, Ægypten. asa rabbi an yahdini sawa as-sabil. Jeg ønsker, at Allah subhanahu wa ta'ala kunne beskytte mig fra det her vej til det bedste. ولما ورد ماء مدين da han kom til der, hvor brønden af Madian er, وجد عليه ummatan minan nas. Han kunne sige, at folk samler sig rundt om, brøn, øh, om brønden, og alle vil hente noget vand fra brønden. Ummatan minan nas yasquna og de prøver at hente vand og lade deres dyr ligesom få noget vand. ووجد من دونهم امرأتان تذوذان Han kunne se, der var to kvinder, to kvinder, de går rundt, og de vil ikke gå ind imellem mændene. قال ما خطبكما Hvad er der galt med jer? قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Vi vil ikke gå blandt mænd og være infiltreret mellem mænd. Vi venter til de alle sammen er færdige, så går vi derind, og vi har kommet herover, fordi vores far han er gammel, han kan ikke gøre det. Det er derfor vi er her. De brugte den undskyldning, hvorfor de er der. Ikke ligesom, der er mange, der skubber sig selv frem, og vil være der i centre for alt. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ De siger, at de har lagt låd, og den der låd, den var tung, så Musa åbnede og hentede vand, og gav den til dem og til deres dyr, og gav dem, hvad de har behov for, og når han var færdig, så gik han over i skyggen, فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير laver han dua til sin skaber. Åh Allah, hvad du har nedsendt for mig, alt hvad du har givet mig, åh Allah, det er jeg færdig for. Og det betyder, jeg har underkastet mig Allah, for at alt hvad han har givet mig, jeg er taknemmelig for. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء Så kommer der en af de her to piger. Allah beskriver hende til at være genert. Og generthed er en del af islam. قالت إن أبي يدعوك Vores far kalder på dig. ليزيك أجر ما سقيت لنا. Så han kan belønne dig for de valg, som du har hentet for os. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص Da han ankom til ham, og fortalte ham, han stak af, og fortalte ham hans historie med ham der fra Bani Israel, og ham der fra Fir'auns øh, folk, og han har dræbt øh, en af dem. قَالَ لَا تَخَفْ Han siger til ham, du skal ikke være bange. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Du er befriet fra de her mennesker. قالت إحداهما يا أبا تستأجر I baggrunden, der sidder de der to piger og siger til ham, og vores far, Istajir, lej ham, benyt dig af ham. Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Det bedste, som du kan benytte af i form af lej, ham der er stærk og ham som er troværdig. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين Han siger til ham, kig på de to piger. Jeg vil gerne have, at du kan giftes med en af dem. Allahu Akbar. على أن تأجرني ثمانية حجج at du arbejder for mig 8 år. فإن أتممت عشرا فمن عندك. Og hvis du ønsker at gøre det til 10, så har du været gavmild over for mig to år ekstra. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ Og jeg vil ikke gøre det besværligt for dig. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Og du kommer til at møde mig til at være blandt dem, som er gudfrygtige. Læg mærke til her. Må en mand, hvis han har nogle døtre, og han finder en god mand, Altså må en far, når han finder en god mand, sige til ham, kunne du godt tænke dig at blive gift med min datter? Er det tilladt i islam? Ja. Er det tilladt i Facebook? Hvad siger jeg? Er det tilladt i islam? Hvis du finder en god mand, ha? render rundt i halvknækkede bukser, masser af huller, nøgen sådan hår sidder op på stribe. <laughs> Det er tilladt. Omar han, han kunne se, at han har ikke nogen kleiner. Så siger han, du kan arbejde. Og så spiser vi de der er, ligesom vi lever sammen. Og så er det ligesom, når du arbejder for mig, så har du aftjent hendes medgift. Er det tilladt? Ja. قال ذلك بيني وبينك Den der aftale er mellem os. أيما الأجلين قضيت فلا udwan علي. De har selv tænkt mig at gøre. MashaAllah. Må Allah, må Allah give dig det bedste. قال ذلك بيني وبينك Den der aftale ligger mellem os. Lige meget hvilken af de her tider du vælger, om de er 8 eller 10, det er det, du behøver ikke tænke over det, det er dig, der afgør. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allahu akbar. Alt hvad vi siger, det har vi sat Allah på at være vidner overfor. Allahu akbar. Når du sælger dine skaber for at være vidne, la ilaha illallah, khalas. Du ikke spekulere. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلْ De har aftalt tid, og ulema siger, Musa er profet. Hvilket tidspunkt han har taget? Det er 10 år. Fordi Musa vil være gavmild. وَسَارَ ahlihi, Han gik sammen med hans kone. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا Han kunne se fra bjerget Thor, at der var ild. Qala li han siger til sin kone, Umkuthu, bliv Hvorfor gør Musa det her? Fordi en muslim, han udsætter ikke sin familie i truede situationer. Så hvis der er nogen far, så er det ham. Han, han siger, bliv her, beskytter hende. Det er din rolle, åh oh, mand. <laughs> Din rolle er, at du beskytter din kone, du beskytter dine døtre, du beskytter dine kvinder. Du beskytter din nabo, du beskytter din familie. Det er det, du skal. Du skal ikke være en, der råber, skriger og sørger for, at dine ord bliver hørt. Kun hvis du har hak. Ellers må du bare lukke. Han siger, قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا Jeg kunne se ilden derovre. لعلي آتيكم منها بخبر Jeg tager derover og prøver at finde ud af, hvorfor er der ild. أو جذوة من النار Eller jeg henter en tændende ild, det vil sige, jeg henter en gren med ild, så vi kan antælle vores bål herover. لعلكم تصطدلون Og det er her, for at I kan få varme. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أم الله رب العالمين فلما أتاها da han kom til ilden نودي من شاطئ الواد han kunne høre fra dalen, at der blev kaldt fil buq'atil mubaraka, den præcise spot tæt ved træet, som er velsignet. At der blev kaldt til ham. Hvem til talt talte til ham? Det er Allah. Allah siger, Inni an Allah. Rabbul alamin. Allahu akbar. Hvad betyder det her? Det betyder, at Allah snakker, taler Allah siger, Inni an Allah. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, det der, det er ikke Allah, der snakker. Wa an alqi asak. Kast den der stok. Falamma ra'aha tahtaz, كأنها جان Han kunne se den, den rystede, ligesom den var en slange, ولا مدبرا ولم يعقب هل بيقول استجاهي أنا كيكتب باي بنسكيه يا موسى اقبل ولا تخاف الله سيتيها موسى ستوب كم تبايش كيف أفعل إنك من الآمنين دو أبسكولو اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء موسى هم معك هود الله سيتهم bayda'a min ghayri su. Musa han var mørk i hud. Allah siger til ham, prøv at sætte din hånd under din arm, og på det så ligesom under din, din uh, arm, uh, og tæt ved din krop, og så træk din arm op. Så siger Allah, takhruj bayda'a, så vil den være lys, meget hvid. تخرج بيضاء من غير سوء uden der er noget galt med den واضمم إليك جناحك من الرهب skal ikke være bange <clears throat> فذلك برهان من ربك Alt det her er beviser, som du er i besiddelse af, og Musa. إلى فرعون وملائه ikke kun Fir'aun, også befolkningen ved siden af Fir'aun. إنهم كانوا قوما فاسقين De har været folk, som er syndige. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Og Allah, jeg har dræbt et sjæl hos dem. Jeg er bange for, at de gør det samme mod mig. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وهارون هن تايلا فلودنا مير فلودنا إن يقع صح فأرسله معي لهم كم ما استدل رداء <clears throat> أن يصد رداء يصدقني إني أخاف أن يكذبون أدي إن فان فبسكولسة أو إن فان فصايا أو إن فان فستولة صح jeg er bange for, at de vil ikke tro på mig, at jeg taler sandt. قال سنشد عضدك بأخيك Vi vil styrke dine evner med din bror. Og hans bror blev profet, Harun a.s. ونجعل لكم سلطانا og vi gør jer til at have magt. فلا يصلون إليكما og de kan ikke nå opnå jer. Jeg er beskyttet. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون De kan ikke nå jer frem med vores tegn. I er, og alle dem, som vi, som følger jer, vil være i en vendet position. Og her har Allah beskyttet Fir'aun, Allah har beskyttet Musa, Allah har beskyttet øh, hans bror, og nu skal de over og besøge Fir'aun. Og næste gang, inshallah, så næste uge, bidnillah, kommer vi til at snakke om, hvad er det, der kommer til at ske, bidnillah. Vi starter med vers nummer 36, inshallah ta'ala næste gang. Barakallahu fikum wa jazakum Allah al-khair. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين هاي نون سباس مول بس كوي مشايخ